klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījumā, arī Latvijas klausītāji ir otrdiena, pulkstens astoņu vakarā, un šajā laikā, kā ierasts rādījumā, arī Latvijas studijā kustība prosanktitāti un rādījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe, Liliana. Rīta. Un eh, mēs, eh, tāpat kā iepriekš, tāpat kā katru otrdienu, nu, pārdomāsim eh, Dieva vārdu. Un pārdomāsim to metodē, ko radīs mūsu kustības dibinātājs Guljermo Džakvinta, un, kas saucās eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļaujam evaņģēlijiem eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdi, un sadzirdēt, kas ir tas vārds no fragmenta, kas eh, mani personīgi uzrunā. Un eh, metode ir trīs soļi, kurus raidījuma laikā arī izdzīvosim un pārdomāsim, bet eh, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Svētais Dievs, mūžīgais. Svētais Dievs, mūžīgais, apgaismo mani, mīlestība, apgaismo mani, dzīvība. Yeah. Žygojs, Jēzu, mūžīgais, apgaismo apgaismu man. svētais gārs, tu, kas svētdarīji baznīcu vasasvētku dienā, kas mūs visus esi aicinājis uz svētumu, un mūs esi darījis par svētuma apustuļiem pasaulē, neaizmirstī, ka mēs vēlamies ieklausīties tava vārdā, tavos čūkstos, ka vēlamies sekot tev celā uz svētumu kā vēlamies atdot savu dzīvi, lai mūsu brāļi sekotu mums tajā pašā ceļā. Svētais gars, dieviškais gars, mēs piesaucām tevi, uzklausī mūsu lūkšanu. Tagad turpināsim ar um, uh, evaņģēlī klausīšanos, ar uh, ar um, pārdomām. Un, um, kā ierasts, tad, um, dārgais klausītāj, mēs aicinām arī tevi būt kopā ar mums un dalīties savās pārdomās, jo šis raidījums uh, nav tāda kā diskusija, un mēs uh, ļoti nediskutējam par to, uh, kas tevi uzrunā, bet tā ir tāda dalīšanās par to, ko katrs no mums sadzird šajos vārdos. Un, jā, tāpēc droši var izdzīvot šo te metodi kopā ar mums. Un, jā, tas, kas ir svarīgi, tad eksplozīvais evaņģēlijs nav tikai, tikai svētdienas evaņģēlija fragmentiem vai tikai kaut kādiem īpašajiem, bet tas, tā ir metode, ko mēs varam izmantot pārdomājot jebkurus svētos rakstus, pārdomājot jebkuru rakstu vietu. Tā ir vienkārši metode, kā to izmantot ielikt sevī un eh, kā sadzirdēt, kas ir tas, kas mani personīgi no šī fragmenta uzrunā. Jā, tad mēs eh, lasīsim svētā Jāņa evaņģēlī 28. nodaļas 16. līdz 28, 20. pāntu. Eh, vai nu paņemiet mieram tuvu grāmatiņas un atveriet svētdienas evaņģēlī fragmentu vai, vai bībelē, atveriet Jāņa evaņģēlī 28. nodaļu. Un, ja vēlties padalīties, tad droši rakstiet mums arī īziņas, ar vārdiem, kas uzrunā jūs. Telefons ieziņām 266 772 72. Un um, jā, ļausim Dievam mūs uzrunāt un būt klātesošam. Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ka uzrakstījis svētais Jānis. Tajā laikā 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kuru Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, Tie atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt viņus uzrunāja sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Tie ir svēto raksta vārdi. Slava, Slava Kristu! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir uh, mīlestības skatiens. Mēs atveram savu sirdi un uh, skatāmies uz dzirdēto, lasīto tekstu ar, uh, ar mīlestības skatienu. Un uh, sadzirdam, sajūtam, kas ir tas vārds, kas, uh, kas mūs īpaši ir uzrunājis. Tas varbūt viens vārds vai teikums vai vairāki vārdi, kas mūs šodien uzrunāja. Eh, Rīta, kas šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja daži šaubījās, tad Jēzus piegājis klāt. Man ir dota visa vara debesis un virs zemes, Kristi dāmi teva dēlam sveta garam, Es esmu ar jums visas dienas līdz pat pasaules beigām. Nu, Gan trīs visi vārdi, jā. Nu, es tā domāju. <laughs> Liliana, kādu vārdu uzrunāja tevi? Trīs um, vārdi vai teikumi. Aizgāja uz, galil, uz kalnu, nu mācekļi aizgāja uz kalnu. Uh, otrais tas ir ejiet, un trešais es esmu ar jums. Paldies! Mēs šodien dalīsimies tā ļoti <laughs> koncentrēti, bet tāpēc, kad uh, fragments nav bijis ļoti garš, um, arī mani uzrunāja vārdi uz kalnu. Daži šaubījās, un es esmu ar jums. Um, tie ir vārdi, kas uzrunā mūs. Dārgais klausītāji, atgādina, ka mēs gribētu dzirdēt arī kāds vārds uzrunā tevi. Uh, tad uh, droši var rakstīt īziņas, telefons īziņām 266 77 272, un lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesma vēl. Deg mana sirdī ilgas un manas ilgas lapes, tas piepildīt var tikai Dievs šis dzīvais ūdens mūžīgais. Tas piepildīt var tikai Dievs, šis dzīvais ūdens mūžīgais. Deg mana sirdī ilgas un manas ilgas lūgums tas piepildīt var tikai Dievs, šis dzīvais ūdens mūžīgais. Nāc, nāc, ak, nāc un paliec mani, mans Jēzus vedais sakraments. Deg mana sirdī ilgāk, manas ilgas mīlestībā, ak vieno tu mani ar sevi, mans labais Jēzu mūžīgi. Ak vieno tu mani ar sevi, mans labais Jēzu mūžīgi. mēs turpināsim ar eh, eksplozīvā evaņģēlī otro soli, kas ir eh, gudrības apgūšana, kad mēs eh, padomājam, kāpēc tieši šis vārds, tieši mani, šodien ir uzrunājis un kas ir varbūt tas, ko, ko es sadzirdu savā ikdienas dzīvē, kad, kad es varbūt nedzīvoju Dievu vārdu vai varbūt saskaros ar kaut kādām grūtībām un, un šeit tad es izlasu to, kas kas varbūt man palīdzēs. Eh, Liliana, varbūt sāksim ar tevi. Eh, Nē, nu, es tik pārsteigta. Jūs esat divas. <laughs> Man ir jāizvēlās viena. No, nu, mēs esam trīs. Tad. Eh, Nē, es vienmēr esmu pēdējā. <laughs> Jā. Kā kirši uz kūkaņa. Jā, man ir privilēģija. <laughs> Skaidrs, labi. Tad man jūs runājām. Ja Eh, mācekļi aizgāja uz eh, kalnu. Un eh, tas bija Jēzus, kas gribēja, ka, ka viņi būtu tur. Um, un interesanti arī 11. Nu, protams, Judas nebija vairāk kopā ar viņiem. Uh, tas skaitlis ir nepilnība, um, bet tā, tā kā viņi ir, viņi gāja uz to kalnu. Un uh, Nu, es domāju, jā, trīsvienībā svētki, tas ir tik grūts svētki, nu, tas ir tik sarežģītā tēma un tā. Um, tad es nedaudz lasīju, ko priesteris eh, rakstīja par to eh, mieram um, tuvu, un es domāju, no nu, labi, ka viņš skaidro tāda veida un tā. Bet um, nu, tas, kas man uzrunāja, tas ir pirmkārt, kā um, ehm, apustulī eja uz kalnu Nu, un Kalns ir tā vieta, kur Jēzus parasta gāja. Nu, kad viņš sludināja tiem um, astoņi svētība, astoņas svētības, tas viņš bija Kalnā. Tad viņš lūdzās Kalnā, vai viņš pieņēma ļaudīm, viņš dziedināja. Nu, daudz ko, kas notika Kalnā. Kad viņš gribēja būt viņtulībā, tad uh, bieži vien viņš gāja uz uh, Kalnu. Un tad eh, es domāju, nu, tik labi, kā, kā Jēzus mani aicina arī šodien um, iet tur, tas nozīmē satikties ar viņu, un, um, un, un tas ir tiešām ļoti skaista vieta, tāpēc, ka varbūt tuvāk debesīm, es nezinu, ir tik labs skats no, nu, no nu, kalnas un tā. Um, bet tad es domāju, kur ir tas kalns, kur es varēšu satikties ar Dievu ikdienā. Nu, un parastā ikdienā es gribu skriet pa plānāko ceļu, es negribu kāpt kaut kur, ja? um, bet, nu, Jēzus aicina uz turien, tas nozīmē kaut ko vairāk. Tad, um, tad es domāju, nu, tāpat kā trīs apustuli, kas bija Tabora kalnā, kad uh, bija um, pārveidošanās, Jēzus pārveidošanās Tabora kalnā, tad Pēteris teica, tik labi būt šeit un tā. Un es domāju, nu tiešām tā, kad esmu kalna, savā kalnā starpēdiņās, tā ir vai baznīca vai kapelā, nu vienalga kopā ar, ar Dievu, ir labi būt šeit. Bet tad ir tas otrais vārds, kas mani uzrunāja, ejiet. Un es domāju, nu, O, Jēzus, tik labi ir būt šeit, un tad tu, tu saki, tu aicini uz kalnu, un tad pēkšņi ejiet, un vēl vairāk māciet. Bet no, nu, es paliku uz ejiet, nu, tas ir tas uh, kustība. Uz turien, no nu, turienes un tā tālāk. Tad, uh, um, es domāju, nu, kas jādara, man jāiet, man jādara. Um, tad labi, kam? Um, tomēr man palika tāds prieks, un es domāju, nu, kurienes rodas prieks būt kalnā, un tad pēc tam ejiet, bet vienalga, man bija prieks sirdī. Nu, protams, līdz kā es nezināju eh, šodien Latvijas izlases rezultātu, bet no nu, tas ir sīkums, ja? Salīdzināt ar to, ka mēs varam piedzīvot eh, evangelijā, kad mēs pārdomāsim par evangeliju. Uh, Nu, tad ir tas atslēgas vārds, nu, eh, ko es domāju, ka atslēgas vārds – es esmu ar jums. Tad vienalga esmu kalnā eh, kopā ar Jēzu vai es eju, nu, pa ceļu vai pa svētuma ceļu, um, viņš saka, es esmu ar jums, es esmu ar tevi. Un tad es domāju, prieks rodas no tā, ka viņš ir kopā ar mani. Um, nevajag visu laiku būt īpašā vietā, kas ir kalnā, no nu, kas ir baznīca vai kapelā, bet no nu, kopā ar Jēzu es varu vienalga kur būt, arī ja es, es esmu radio, tas ir kopā ar viņu, jo viņš ir kopā ar mani. Un eh, tad, ehm, kad eh, Jēzus sūta Viņš saka, es esmu ar tevi. Tas nozīmē, ka nu, kaut ko jāsludina, jāliecina. Um, un es domāju, tik svarīgi ir būt kopā ar Jēzu, bet tajā pašā laikā, laikā iet kopā ar viņu. Um, un tāpēc es um, arī domāju par uh, Mateju evangelijā. Sākumā ir tas vārds, no, nu, ka uh, Dievs sūtīja savu dēlu, un viņa vārds ir Emmanuels, Dievs ar mums. Un šeit mums ir fragments um, ehm, no nu Mateja Evangelija, kas ir beigās, no nu, 28. nodaļā, un um, ehm, Matejs noslēdz arī uh, evangeliju ar to apsolījumu, es esmu ar jums, Emmanuels, Dievs ar mums, paliks ar mums tas nav tikai evaņģēlijā laikā, bet tiešām visu mūsu dzīve. Un man ir prieks par to. Līdz pasaules beigām. Jā. Rīta, kādas būs tavas pārdomas? Tad, kad es pārdomāju par šo evangēļu, kā jau Lilian minēja, ka mm, nākamā svētdiena ir trīs vienības svētki – Un eh, mēs zinām, kā tikko zvinējām eh, eh, vasarsvētki un sākām parasta liturgiskais laiks. Un, bet pirmā svētdiena, parasta liturgiskais laiks, ir e, trīsvienīga svētki. Un tad, kad es lasīju šo tekstu, e, ka baznīca dod mums, e, Ehm, man uzrunāja šī vārdi daži šaubijas, un es teicu, tikko zvinējam vasarasvētki, un mēs zinām, ka ar Sveta garatnākšanā apostuli nebaid, nebaidīja vairāk, viņiem bija tā droši un gāja pa visa pasaulē uzsludināt. Bet mēs zinām, ka šajā evangelijā fragmentu ir Eh, pirms kā Jēzus eh, gāja atpakaļ uz debesīm un sūtīja Svēto garu. Tad par to eh, apustuli joprojām šaubījās, viņi nesaņēma Svēto garu. Bet es teicu, kāpēc tiešām tagad pēc vasaras svētkiem man jādomā, ka apustili daži šaubījās. Un es domāju, bet tā ir normāli, jo mēs esam cilvēki un mēs varam arī, mm, ja mēs e, esam e, arī kristīgi, esam dziļa, dzīvojam dziļa ticība, var notikt, kā varbūt mēs šaubām, jo mēs vienmēr esam cilvēki, bet tik skaisti vārdi, Jēzus piegājis klāt, tad e, šī vārdi man deva mm, spēku un drošību ka, kad mēs šaubamies, Jēzus ir vienmēr ir klāt, ir, ir blakus mums, un viņš dod mums visu to, kas ir, ir vajadzīgs, lai neturpināt šaubīties, bet e, kļūt drošāk. Un, protams, viņš dod mums veto garu. Tad tik svarīgi arī parasta liturgiskas laikā e, mēs turpinām e, E, saukt svēto garu un palikt uzticīgi svētajam garam, lai mēs nekad nešaubamies, bet vairāk kļuv, kļuvskim stiprākas, stiprāki mūsu ticība dzīve. Un e, pēc tam man jūs runāja, kad Jēzus sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virzemes. Un ir, ir to, ko mēs tagad kontemplējam, jo uh, Eh, Jēzus, eh, kad viņš uzkāpa uz debesīm, eh, gāja atpakaļ pie tēva, jo viņš izpildīja tēva gribu pasaulē un sūtīja svēto garu, un tagad viņš sēž tiešām vi, ar visu vāru debesīs, un, protams, viņš ir dota tā varu arī virzemes. Tad mēs, es skatījos uz Jēzu, uh, kas ir debesīs, bet tāpat, ka viņš ir ar mums līdz pasaules beigām. Un e, tik Dievs ir visvarenais, tad trīsvienīgais Dievs, Dievs Tevs, Dēls un Svētais Gars, jo mēs esam kristīti Dieva Tēvam, Dēlam, Svētā Garā. E, tad trīsvienīgais mājo mūsu dzīvē, mūsu sirdī un ir kopā ar mums līdz pasaules beigām. Tad tāda dod man drošība, ka esmu aicināt nekad nebaidīties arī visas absurdas, absurdas eh, situācijas, kā dzīve var um, paradīt. Un arī kā mēs dzīvojam, ka varbūt varam baida, baidīties, jo ir karš tur, ir karš tur, un eh, nezinām, kas būs tālāk. Bet Jēzus ir vienmēr ar mums, un viņš nekad mūs neatstāja. Un īpaša veida, kā zinām, trīsvienīgais Dievs, Tevs, Dēls un Svētais Gars, viņi ir vienmēr kopā ar mums. Un tad atjaunot e, šajā svētki mana ticība, jo es ticu uz Dieva Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, tik ir svarīgi, ka es, es zinu, ka es es esmu vienota ar tevi un dēļ un svēto garu. Mēs nevar, nevaram to izšķirt. E, trīs personas, viens dievs, bet ir mīlestības dievs, un mēs arī to dziedājam sākumā. E, Svētais dievs, mūžīgais, Jēzu mūžīgais, svētais gars mūžīgais, bet viņi apgaismo mums, jo viņi ir mīlestība. Tad lai trīs vienīgais dievs mājo mūsu dzīvē. Paldies! Mums ir arī ziņas no klausītājiem. Klausītājs raksta, kad uzrunā vārdi, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un uh, uzrunā arī vārdi, es esmu ar jums visās dienās un līdz pat pasaules beigām. E, paldies, klausītāji, ka jūs dalāties un e, droši varat vēl sūtīt ziņas. Telefons izņem 266-77272. Um, jā, kā jau es teicu, manī arī uzrunāja jau iepriekš minētie vārdi. Un uh, par to kalnu Eh, līdzīgi kā Lilijāna jau minēja, kad eh, nu vai tad tiešām tagad, lai, eh, lai satiktos ar Jēzu, ir jākāpj kalnā. Un, ja mēs iztēlamies Latvijas reliefu, <laughs> tad, principā, mums nav kur aiziet. Nu, tā kā uz Poliju ir tuvākais. un, un tad tu tā padomā un liekas, nu, kad, nu, come on, kāds ir, kad, lai satiktu Dievu, man tagad jākāpj kalnā. Un, lai arī tur, protams, ir viss šis um, ehm, skats un pieminētās uh, brīnišķīgās lietas, kas mums paverās tiklīdz mēs uzkāpjam kalnā. Bet, uh, bet ar to kalnu, jā, līdzīgi kā jau Lilijāna varbūt teica, tad, um, tad man tas ir um, kaut kādas tās ikdienas grūtības, kas mums ir jāpārvar. Un uh, kaut kādi tie, uh, tie niķi, kas, um, kas kaut kur vēl... Uh, kas kaut kur vēl bremzē droši vien ikdienā, lai mēs būtu tādi, lai es būtu uh, laba kristiete un, uh, un tāds uh, labs uh, zīmuls Dieva rokās, jo, um, jo arī šodien mēs uh, pirms raidījuma gatavojāmies un, uh, un mēs pārdomājam kustības lietas, un, uh, un tad es <laughs> Un es rakstu uz lapiņas lietas, kas man jāizdara, un Liliana man saka, tu atkal raksti uz tās lapiņas, ko tu <laughs> pēc tam atstās mājās. Es saku, ā, nu jā, diezgan loģiski varbūt būtu jāuzraksta, lai es atcerētos kaut kur, piemēram, telefonā, kuras pārbaudu savas ziņas. Un, un jā, tādi īsi kaut kādi darbiņi, ko, ko mēs liekas tulīt, tulīt, un tad jo vairāk ir to darbiņu, jo kaut kādas lietas paliek neizdarīts. Um, tad, jā, manā, manā izpratnē un manā dzīvē kalns ir um, kaut kādas šīs grūtības, ar ko mēs saskaramies. Un, uh, un pēc tam, protams, ka tur arī šaubas, kad, uh, vai tas ir uh, pareizi, kā es daru, vai, uh, vai tā būtu jādara. Un, uh, jo vairāk ir kaut kāda pretestība, jo vairāk mēs uh, šaubāmies, vai tas ir pareizi, ka mēs tā darām. Un... Uh, nu jā, tās eh, šaubas, kas ienāk mūsos, eh, viņas var būt tādas ļoti, ļoti īslaicīgas un varbūt arī tādas ļoti paliekošas. Man liekas, ar tām, ar tām ilgajām mums ir grūtāk eh, gan cīnīties, gan, gan viņas izraidīt no <laughs> sevis. Ehm, un tad ir vajadzīga tāda ļoti liela paļāvība droši vien, kad, ehm, un tad, lūk, mums ir grūtības, mums ir šaubas, bet beigās um, Dievs tāpatās saka, es esmu ar jums līdz pasaules beigām. Un, um, un šeit ir atkal tā brīnišķīgā uh, kristiešu īpašība tam, kad, um, ka mēs ticam, nu, ka tu neesi viens, kad uh, ar visām tām problēmām, lai arī citreiz, lai cik vientuļš tev liktos, ka tu esi un, un visi par tevi ir aizmirsuši un uh, un varbūt tev nav neviens ar ko pārunāt, tad uh, mums ir tā, tā īpašā privilēģija būt tiem, kas, uh, kas mēs zinām un apzināmies, kad, uh, ka mēs neesam vieni un mums vienmēr ir kāds uh, pie kā vērsties un uh, kuram izstāstīt un kuram arī uzticēt un nodot šīs šaubas, šos savus ikdienas kalnus, lai, uh, jā, lai mums būtu vieglāk un mēs varētu dzīvot ar uh, priecīgu sirdi un priecīgu prātu. Tādas ir manas pārdomas. Bet ar to eksplozīvais evaņģēlijs nebeidzās. Mums ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums. Kad mēs apņemamies dzīvot konkrētas lietas savā ikdienā, balstoties uz to vārdu, kas mūs šodien uzrunāja. Un, jo tā galvenā doma, kas bija mūsu kustības dibinātājiem, kad viņš radīja eksplozīvo evaņģēliju, tad uh, viņam galvenā doma ir, lai mēs esam cilvēki, kas dzīvo evaņģēliju, nevis tikai izlasa vai klausās un aizmirst par to, bet tiešām dzīvojam Dievu vārdu. Un tad uh, trešajā solī mēs apņemamies praktiskas lietas, ko mēs varētu darīt, lai dzīvotu evaņģēliju. Uh, Rita, kāda būs tava apņemšanās? Tad um, mani arī uzrunāja to, ko jūs sacījāt par kalnu, uh, Un eh, es domāju, ko nozīmē, eh, lai brauktu uz kalnu, nozīmē, ka eh, ja es strādāju, man jāatstāt darbu, ja man ir daži pienākumi ikdienas dzīve, man jāatstāt to, lai brauktu uz kalnu. Tad, lai satiktu ar Jēzu, man jāatstāt visu, lai būtu pilnīga veidā vienoti ar Kristu, ar trīsvienīgais Dievs, Tevs, Dēls, Svētais un Svētais Gars. Uh, Tad tas ir tas pirmais pienākums šajā nedēļā atstāt, lai būtu kopā ar trīsvienīgais Dievs. Un, un pēc tam es arī domāju, kā Jēzus ir kopā ar mani līdz pasaules beigām. Um, pirms tāpēc, ka uh, viņš ir mūsu dzīve, viņš mājo mūsu sirdī. Uh, E, otrais, tāpēc, kā caur zvē, de, zvētajiem rakstiem viņš ir kopā ar mums, ar mani, un, protams, arī Euharistiju. Jēzus, Euharistija ir tiešām Jēzus klātbūtne e, starp mums. Un tad e, e šajā nedēļā e, arvien vairāk e, būtu uzmanīgāka e, trīsvienīgais Dievs, kas mājo mana dzīve un katrai personai. Un katru reizi, kad es um, daru krusta zīme, um, es vairāk zinu to, ko es teikšu un to, ko es ap, apliecinu manu ticību, kas ir Dievs Tevs dēls un svētais gars. Lai tiešām uh, Dievs Tevs, kas sūtīja mums savu dēlu, uh, un Jēzu, kas sūtīja svēto garu, e, mums e, paliks vienmēr mūsu sirdi, mūsu dzīvē. Paldies! Lilijana, kāda būs tava apņemšanās? Un nu, viens vārds, kas man palika sirdī, ir vienkāršība. um, <clears throat> acīm redzot, trīsvienības noslēpums man ir ļoti grūti ar to. Um, viens viens egal trīs, nu, nav mana matemātikā, bet, nu, vienkāršība tajā nozīmē, ka palikt uh, trīs vienība priekšā, un man ļoti patīk starp citu um, ikonu, ko, ikons, ko Rublev zīmēja, un tur ir trīs vienība, un man, ir tas, man šķiet, ka tas ir vislabākais skaidrojums. Mēs ne, nevaram saprast, izprast. Arī Danielons rakstīja grāmatu par to, kas ir tēvs, dēls un svētais gars. Nevajag salauzt galvu par to un ar to, um, bet vienkārši būt, pabūt kopā ar viņiem un atļauj, lai viņi dzīvotu manā dzīvē, lai pēc tam nestu viņiem citiem cilvēkiem. Take it easy. yes. um, <laughs> paldies. Um, mana apņemšanās droši vien saistās ar tām šaubām, kas, kas ienāk ikdienas dzīvē, un kad eh, tās varētu mazināt tādā lielākā paļāvībā uz, uz Dievu, protams, un arī uz eh, līdzcilvēkiem, jo eh, citreiz mēs zinām, kad ir kaut kādas lietas, ko um, ko mēs varētu kādam paprasīt, bet, ā, eh, nu, ko jau es tur iešu uzbāsties ar tur savu problēmiņu, bet, eh, bet citreiz eh, tas ļoti atrisina ikdienu, un, un tam otram īstenībā nemaz nav tik grūti izdarīt to tavu vienu darbiņu, tikai tā paļāvības to, ka viņš varētu arī labi izdarīt, vai, vai kad viņš gribētu to darīt, ir kaut kur šaubīgi noslēpusies kalnā, <laughs> un, eh, un mēs pie tā netiekam. Tātad eh, man apņemšanās būtu paļāvība, paļāvība uz Dievu un eh, uz cilvēkiem. Paldies! Amen! Amen. Jā. Es, es arī gribu at, atgādināt arī to, ko arī zvēti mums mācīja. Piemēram, mēs zinām arī tik daudz zvētājs Tomas Akvīnas rakstījā. Uh, par trīsvienībais Dievs, par ticību, dzīvi, visuma, visas mācības, ka viņš mums dod. Viņš ir tiešām liels doktors baznīcā. Bet viņš pēdējā um, brīdī uh, savā dzīvē, viņš eh, teica, ir tikai vajadzīgs būt uz ceļiem un pielūgt Dievu ato adorote devote. Skaista dzīzma, ka mēs arī dziedam latviski. Un arī svētais Augustīns, kad uh, viņš daudz arī rakstīja par vienīgais dievs un vienreiz uh, pārdomāja tiešām par šo lielu noslēpumu un, un staigāja pie jūras. Un bija viena brīdi, ka viņš redzēja uh, kā mazais bērns, kas spēlēja un spēlēja un ielika ūdens uz vienu caurums, ka viņš taisīja. Ja un tad Augustīns prasīja, ko tu dari? Un bērns teica, es vēlos ielikt visu uh, jūras ūdeni uz šo cauru. Petrē, Be, jā, un tad um, Zvetais eh, Augustīns zināja, ka tā tiešām bija eh, atbilde no dievam uh, uh, Augustinam, ka tik il-jils jisnoslepu, mis kam mis arigar musu pratu, mis nekad nevaram zinat visu, bet mums ir vajadzīgs pielukt un būt, kā Lilian teica, vienkārša veida Dieva priekšā un kontemplēt ar mīlestību skatienu. Būsim klātesoši, būsim vienkārši, un klausīsimies, kas ir tas, ko Dievs mums saka. Un nesmelsim jūras ūdeni, bet... <laughs> Jā, tas eh, to eksplozīvā evaņģēlija šodien viss eh, par kustību par sanktitāti, mēs esam kustību par svētumu. Eh, ja jūs gribat kaut ko vairāk par mums uzzināt vai, vai piedalīties mūsu aktivitātēs, tad droši meklējiet mūs Facebook lapā. Uh, Eh, prosanktitāte, kustība prosanktitāte vai eh, mājaslapā prosanktitāte.lv. Eh, rītdien mēs esam satiekami Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Mums būs adorācija un svētā mīsa kopā ar jauniešiem. Adorācija ir pulkstens sešos vakarā un svētā mīsa pulkstens septiņos. Tā kā visi laipni aicināti rītdien svētā Jēkaba katedrālē. Un ceturtdien pie mums kustības centrā Republikas laukumā trīs – Eh, ciemos būs priesteris un mums būs primīcijas mīsa. Tā kā tas ir ļoti īpašs notikums, tā kā visi interesanti arī laipni aicināti pulkstens 18.30. Um, ehm, vairāk informācija, jā, tad var meklēt mūsu Facebook lapā vai mājaslapā prosanktitāte.lv. Eh, tāpatās no kustības mēs gribam pateikt eh, paldies par ehm, klausītāju ziedojumiem, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits, uh, Radio Marija Latvija raidījums var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un uh, mēs tiešām pateicamies un, uh, un lūdzam par jums, kad um, jūs atbalstat Radio Marija Latviju un, uh, un radio var skanēt tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Noslēgsim ar lūkšanu. Kungs Jēzu, sapulcējušies ap tevi un tavu māti, pirmie baznīcas dēli tev pateicās, jo tu viņus bija, pilni, bija apvienojis, kā kviešu graudus, kuriem jākļūst par euharistiju. Arī mēs Tev šodien pateicamies par to, ka varam Tevi pazīt un mīlēt, ka atkal esam satikušies un esam saliedēti par šo brālības, gara piesātināto brīdi, kuru varējām piedzīvot pulcējušies ap Tevi. Bet nu ir pienācis laiks doties tālāk. Tava mīlestība mūs pulcināja, Tava mīlestība mūs izklīdina un tagad, kungs, mēs dosimies uz savām mājām un darba vietām, un mēs nesīsim tevi, vēstīsim tavu vārdu un būsim tavas klātbūtnes atspulks. Mēs stāstīsim par tavu mīlestību un mūsu debesu tēvu, par nepieciešamību mīlēt vienam otru kā brāli vai māsu, un par tiekšanos pēc mūsu tēva pilnības. Kungs, es mums līdzās, dod mūsu vārdiem pārliecības spēku, lai tad, kad mēs no jauna pulcēsimies ap tevi, Jēzus Euharistija, mēs vairs nebūtu vieni, bet kopā ar mums vēl daudz citi tavi bērni, kas vēlētos tevi mīlēt un darīt visu, lai tu tiktu mīlēts. Dieva kalps, kur iemoģa kvinta. Paldies, dārgie klausītāji, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe. Liljana. Rītam. Lai jums eh, svētīgs un izdevies vakars, un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. 我们自由。 jebkuras svētuma dzīves paraugs. Dod visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem, manā vīrā.